şehadete Gideceğiz kalbiyle zulmün hakkını paramparça edeceğiz Kalbiyle zulmün hakkını paramparça edeceğiz Yanın ey Müslümanlar tağuta karşı cihad edin Ey mahrumlar, mustazaflar İslam yolunda kıyam edin Ey Hizbullahi ne derler Cumhullahi Cengaverler bir adım kaldı zafere işte Sebat edin bir adım kaldı zafere işte Sebat edin Kırılmadan eğilmeden şehadete gideceğiz Kalbiyle zulmün hakkını paramparça edeceğiz kan Kalbiyle zulmün hakkını paramparça edeceğiz Yürüyeceğiz el ele ölümlerden zaferlere Kan seliyle döneceğiz nehirlerden denizlere Hizbullahi önderlere, alimlere, şehitlere Kavuşacağız Mekke'de, Medine'den Bedirlere Kavuşacağız Mekke'de, Medine'den Bedirlere Kırılmadan, eğilmeden şehadete Gideceğiz Kan ile zulmün tahtını paramparça edeceğiz. Kan ile zulmün tahtını paramparça edeceğiz. Emperyalizmin zulmünü ve işbirlikçi kölesini kovacağız. Kürdistan'dan kıracağız ellerini. Ümmetin yetimlerini Şeyh Said'i Hedefini şehadetle kuracağız aziz İslam Düzenini şehadetle kuracağız aziz İslam Binasını kırılmadan eğilmeden şehadete Gideceğiz katile zulmün hakkını para parça edeceğiz Kan ile zulmün hakkını paramparça edeceğiz. Şehitlerin hanımları, anaları, bacıları, Allah yolunda verdiğiniz ataları, hacıları, Hizbullah'ın direnişçi mücahide, bacıları, Bitecek kutlu doğumun acıları, sancıları Bitecek kutlu doğumun acıları, sancıları Kırılmadan eden şehadete Gideceğiz kan ile zulmün tahtını paramparça edeceğiz Kan ile zulmün tahtını paramparça edeceğiz.